для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ты вось што перастань сябе грысці, У чым твоя віна? Хіба ты сам э, даледзі ў госці набіваўся, ну трымаўся б за сваю годнасць як сабака за гаспадарскі венік. І нас бы там у бровары ўсіх і паклалі і ляжалі б нашыя костачкі ў сутарэннях. Ото ж пані Саламеі радасць была б. Нам яшчэ вярнуцца трэба і выжыць. Грэх ёсць грэх прабурчэў лёднік, але відаць трохі супакоіўся, што пранціш не пагарджае ім. А вырвіч яшчэ раз пасміхнуўся дзівацтвам былога слугі. Стаць амаратам асобы каралеўскай крыві гэта ва ўсім свеце лічылася не за гань, бо за вышэйшы гонар, нават за дзяржаўную службу. За гэта змагаліся, ганарыліся і ўжо, вядома, не сароміліся прымаць дарункі. Станіслаў Панятоўскі паўсюль дэманстраваў залатыя табакеркі з вензелямі расійскай імператрыцы. Расказвалі, што як жывы быў яшчэ муж Кацярыны, які жонку сваю законную дужа не любіў, рады быў ад шлюбнага доўгу ўнікнуць. Дык яны здаралася ў чатырох вячэралі Пётр са сваёй каханкай, Кацярына з цялком Панятоўскім, а тады разыходзіліся гэткімі шчаслівымі парачкамі па пакоях а былы мяшук пераймаецца. Святы Йозаф знайшоўся. Эх, ды каб яго пранціша пандора ў госці паклікала. Усё жыццё можна прыгоду такую спамінаць і сабой ганарыцца. Вунь, паглядзець бы і на пана Галінскага, кет з зайздрасці паветра кусае. Панна Багінская, чый жанаты брат з дапамогай дацкага пасла Зіхфрада фон Остена набіваецца ў каханкі да царыцы – таксама на доктара цяпер з большай павагай глядзіць. Як бы ён у шляхецтву мацаваўся, а лётніку, бач, сорамна. Адно слова, каму само ў рукі шчасце ідзе, то яго не цэніць. з залатога руна. Чаго не лечаць травы, вылечвае жалеза. Што не лякуе жалеза, цаляе агонь, што не цаляе агонь, тое належыць прызнаць невылечным. Гіпакрат меў рацыю. Ні травы, ні жалеза, Ні агонь не дапамаглі б прафесару Віленскай акадэміі змагчы невылечную меланхолію. Выйшаў ранку спакоя гатэля дупы крумкач, змрачнейшы за зімовае лондонскае неба і дзіва. На пару з прантішам замовіў сабе кавы. Што ж, трэба было ўзбадзёрыцца, назаўтра вырашылі з'язджаць. А сённяшні дзень панна Багінска і пана Галінскі запатрабавалі прысвяціць адна крамам, другі карчомам. А пранціш, якога панна Міла папрасіла ахоўваць яе падчас паходу за пакупкамі, быў прачуванні галантнага шпацыру. Каму што, амлынару ветер. Панна хоць і дэкларавала сваю нелюбоў да гарсетаў, абцасаў і фіжмаў, усё-ткі знудзілася па сваім свецкім абліччы і паспела ўжо накупіць таго-сяго, а цяпер, калі кампанія разжылася дукатамі пандоры, як было не набыць штось з модных трантаў. Руды гадэльшчык жэстам паклікаў лёдніка да сябе, пашаптаўся, вырвыч не надта ўстрывожыўся – пасля таго як лёднік за тры дні вылічыў корчу ў жонкі ангельца то і ставіўся да вучонага пастаяльца са шчырай прыязнасцю не выключана што і падчас турніра ў байцоўскім клубе ў вішны гатэльшчык зрабіў пару ставачак на свайго жыльца праз таго ж служку як у галёднік пасылаў у клуб каб запісацца на ўдзел ангелец пашаптаўся з доктарам і знік Лёднік вярнуўся з фізіяноміі нібыта спакойнай. Але прантіш навучыўся ўгадваць, што на дне таго прафесарскага спакою хаваецца, і пабачыў, што на гэты раз здарылася нежартоўнае. Доктар уляцеў у нумар, як чорны віхор, студыёзус ледь паспеў за ім. Пана Галінскі ажно перастаў пазяхаць. Кличце панну Багінскую, тэрмінова ад'язджаем. А што такое, доктар? Заспана пацікавіўся амерыканец, кратаючы спелы ліхтар пад вокам, які застаўся на памяць ад лорда Кавендзіша. Лёднік правёў рукой па твары. Леді Кларэнс забілі. Гаспадар папярэдзіў, нас шукаюць галоўным чынам, вядома мяне. Бяда за бядою ходзіць, з калядою. Франціш, калядою. Галомшина спрабаваў зразумець, ці не жартуе настаўнік, а той нервова кідаў рэчы ў дарожны куфар, а потым вось нечакана асцярожна ўзяў рукі турэцкую шаблю, падарунак пандоры, да якой дагэтуль так і не дакрануўся, дастаў з похваў, тужліва паглядзеў, схаваў похвы рашуча пачапіў да пояса. Вось тут пранціш і паверыў, што леді Кларэнс сапраўды паверыў. 尼玛！ магу паспрачацца на свой улюбёны парыскі раброн са срэбнай парчы, што і запаветныя кляйноды з палаца Лядзі Кларэнс заніклі. Лена працягнула панна Багінская, кая перадаверыла пакаваць свой багаж гатэльнай прыслузе. Яе мосць леді занадта легкадумна ставілася да палітычных інтрыгаў. Калі вязваешся ў барацьбу за трон, трэба, каб ад кожнага кубка тры разы перад табой слугі адпівалі, павучальна гаварыла панна. Тыя, хто хацеў леді вывесці з гульні, усё зрабілі мудра. Кляйноды, акрым яе, ніхто не чытаў. Яны зніклі, уладальніца памерла, а замест таго, каб адразу распачаць інтрыгу, прабавілася ў кампаніі аднаго чужаземнага доктара, на якога вельмі зручна павесіць забойства. Багінская гарэзна паглядзела на знерваванага лёдніка, які сыпаў бутэлечкі з лекамі ў валіску. Ну, прынамсі, спадзяюся, што ледзі перад смерцю правяла час <laughs> з насалодай. Так ці не, пан лёднік, вам жа лепей ведаць? Нават пранцішу зрабілася прыкра ад такога цынізму. Доктар раздражнёна выпрастаўся і працяў паглядам на хабную паненку. «Я не абмяркоўваю ні сваё, ні чужое прыватнае жыццё і вам не раю». «Ды ці не закахаўся ваша мосць тую холодную, як кавалак лёду, і пачуццёвую не больш запалена англічанку?» Паланейка перабольшана наіўна ўзмахнула вейкамі, доктар звузіў вочы. Баюся, што я просты мяшчук па паходжанні не магу дапяць да вашага разумення слова кахаю. Нек яно ў вашых магнацкіх мосцяў дзіўна трактуецца. Але запэўніваю вашу моць, што ў мяне няма ніякіх падстаў для параўнання яе мосці леді Кларэнс з лёдам і паленам. Багінская трохі пачырванела і шматзначна паківала галавой. А пан Галінскі дадаў сваёй атруты злосна кінуўшы: "Нешта Усе твае каханкі, доктар, нядоўга жывуць". Лёднік прамаўчаў, сцяўшы зубы толькі так шпурнуў астатнюю шкляніцу ў валізу что тая разбілася і пакой запоўніў рэзкі пах балота. Бывай, Вавілондан, ці давядзецца калі яшчэ сустрэцца. Яны гналі коней скрозь холодны ветер і смугу, скрозь стомы расчараванне. І вырвічу здавалася, што ад таго часу, калі ў кабінет прафесара Віленскай акадэміі пана Лёдніка ўваліліся п'яны шляхцюкі з запаветамі вялікага гетмана, прайшлі не месяцы, а гады. Як быццам яны здабывалі святы гралю зачараванай краіне феі Марганы – Агонь у камене дурскага гатэля будаваў і зараз жа брушваў гатычныя храмы. За вокнамі свістаў ветер, у кубках астываў грох, які не палінавалася, уласнаручна прыгатаваць адна высакародная княжна і здавалася, што акрамя гэтага паўцёмнага утульнага пакоя, дзе чацвёра маўчалі, кахаючы, ненавідзячы, терпячы, адно аднаго няма нічога. Панна Паланея ўвесь час няўзнак распраўляла карункі на сваёй сукенцы, нібыта хацела ўпэўніцца, што нарэшце прыняла звыклае блічча дамы. У яе парыку луналі блакітныя птушачкі, пранцішня зводзіў вачэй. Панна трошкі схуднела за час іх вандроўкі, Леносік прыўздымаўся ўсё гэтак жа задзірыста, ніжняя губка міла выдавалася наперад. Палову жыцця даў бы за тое, каб пацалаваць гэтыя вусны без пагрозы, што цябе пырнуць кінжальчыкам, напояць атрутным віном альбо насмяюцца з даверлівага студыёзуса. Вось пан Гервасія Галінскі, жаніх самазваны, не пераймаецца, не пераймаецца, падкручвае вусы, ды напявае сабе пад нос праз вялую руту і разбітае сэрца рыцара. Лёднік маўчыць, уткнуўшыся ў нейкую дужа рэдкую і адметна нудную кнігу, набытую ў Лондоне, але часам забывае перагортваць старонкі і глядзіць адсутным позіркам, думае нешта сваё тужлівае, нічога. Вось-вось прыйдзе з Гданьска карабель, там доктару з ягонай марской хваробай будзе не да філасофскіх разважанняў. Каб толькі бура сунялася. Што вы э, будзеце рабіць па вяртанні? Пан вырвіч. Лена папыталася паланейка, любуючыся шліфаванымі пазногцікамі. Можа, на вайсковую службу пойдзеце? Найперш атрымаю дыплом доктара вольных навук. У парты адказаў пранціш. А там будзе відаць. Што ж, у майго будучага мужа князя паца, знойдзецца месца для <laughs> яшчэ аднаго паэта. Невыносна фанаберыстым тонам прамовіла панна Багінская. А калі вы пойдзеце далей па медычнай частцы, магу э, выправіць вам і месца нашага прыдворнага лекара. Вырвіч адчуў, што кроў прыліла да твару, Не думаю, што пайду на службу да вашага мужа. Пана Галінскі спыніў напяваць і ашэрыўся, вычуўшы пачатак сваркі. А я б да вас, пан Вырвіч, <laughs> лячыцца не пайшоў. Доктар павінен быць вонь, як гэты ваш былы слуга сур'ёзны, змрочны, страшны. Добрые леки горкие и огидные на смак. Панна Багинская манерно зарагатала. Так, пан Прантиш, э, <laughs> пан занадто куртуазны для навуки. А вы упэўнены, наяснейшая панна, што ягоная мость князь Пац – «З вами ажэніцца», – холадна спытаў вырвіч, у якога ад гневу аж у вушу закладала. «Асабліва пасля вашай авантурнай вандроўкі, з якой вы прывезяце замест цуда зброі крышталёвы чэрап і будуць паны-магнаты адно ў аднаго пускаць сонечныя зайчыкі». Паланая злосна прыкусіла губу. У майго пана брата і звычайнай зброі хопіць, каб заторкнуць раты нахабам. Пранціш не збіраўся адступацца, аднекуль узялася смеласць выгаварыць усё, што з горклым асадкам ляжала на дне душы. Зняволілі ваша мость падступна пані Саламею лёднік, і думаеце, што вам усё даруецца нават на тым свеце. Вы, панна, вельмі нагадваеце мне яшчэ адну чароўную панну Ядвігу Струтынскую. А, э, гэта не тое, за якой на браслаўскім сойміку э, парэзаліся, пабіліся, зацікавіўся амерыканец. Франціш крыва посміхнуўся. Яе. Староста Опсаўскі Ян Ціханавецкі дамогся рукі шароўнай панны Ядвігі, а ейны бацька не даў за ёй абяцаных ста тысячаў залатых. Пан Ціханавецкі запатрабаваў разводу з-за непрыстойных паводзін жонкі. А як падчас сойміку ішоў па плошчы з братам, тесць яго ўбачыў – загадаў страляць праз вокны. Панна Ціханавецкага паранілі, а брата ягонага дык і зусім забілі. І разаніна, якая ўшчалася. Дом Струтынскага ўзялі прыступам. Жывых ды мёртвых згрузілі на вазы ды ў вільню павезлі. Мёртвых прад'яўляць, жывых судзіць але за Струтынскага былі чартарыйскія. Таму ціханавецкія справу прайгралі, а ў той разаніне майго адзінага родзіча дзядзьку забілі, які грошы на маё навучанне даваў, ды пасля дакляраваў памагчы. І якая, скажыце, розніца, быў ён на баку ціханавецкіх альбо Струтынскіх, а пані цяпер на балях красуецца – Франціш адсёрбнув вогкага напою і паставіў кубак з сінега шкла на стол з ножкамі ў выглядзе грыфонаў. Галава прыемна круцілася. «Загінуць у бойцы за свайго сюзірэна! Гэта доўг шляхціца!» павучальна сказаў пана Галінскі – І няма чаго дакараць прыўкрасных дам за тое, што яны карыстаюцца, чым Гасподь надзяліў іх на нашую радасць і пагібель. Піў і буду піць туфліка прыўкрасных дам нашых галантных забойцаў – Вось аднойчы ў нясвіжы на масленіцу мы выпілі з бота пана караля за ягоную фартуну, няхай ягоная моць пан караль усю скуру з мяне заслужана злупіць за непавагу, але стуфліка з маленечкага расшытага золатам туфліка О, піць нашмат прыемней. Пана Галінскі таксама адпіў грогу і пілі усміхнуўся бахусавым сваім успамінам. калісьці я чытаў працы Андрэя белаблоцкага вучонага шляхціца і паэта якога паклікаў Маскву семяон полацкі адукоўваць тамтэйшы люд незнаёмы ні з верша складаннем ні з сучасным любамудрыем умяшаўся ментар лёднік вядома тады мяне найперш цікавіў трактат на вялікая і найдзіўнейшая навука Богам высвечанага настаўніка Раймонда Лулія. Лулій, вось хто з золата варыў лёгка, як гаспадыня гарбузовую кашу. Але прачытаў я і пінтатэугум, альбо пяць кніг кароткіх пра чатыры рэчы апошнія пра мітусню і жыццё чалавека. Там чуецца нашая беларуская мова ў аснове творы нямецкіх паэтаў. Гора гладкім тварам жаночым, душам, сэрцам, надзеям, што ганарацца як хвост паўліна у спакушэнне мужоў – Блакітныя вочы панны багінскай блішчэлі, як два сапфіры, ачышчаныя алхімікам да нябёснай празрыстай сінізны. Дакараеце дам за тое, што іх кроў праліваецца. Бядуеце аб зняволенні пані Саламеі. Расказвалі вам пра лёс няшчаснай графіні Бельведэрскай. Яна надакучыла свайму мужу, таго намовіла палюбоўніца і граф абвінаваціў няшчасную кабету ў здрадзе. І яна ўжо гадоў сем сядзіць пад замком, Ёй не дазваляюць бачыцца з дзецьмі, абкружылі самымі грубымі слугамі. Усе ведаюць, што графіня ні ў чым не вінавата, усе бачаць, як яе муж жыве з іншымі кабетамі, але ніхто дапамагчы не можа і не спрабуе. А няшчасная галька строжская – На шоках паланейкі ажно плямы гарэлі. Яна засталася багатай спадчыніцы. За яе сварыліся жаніхі. Абвянчалася па каханні з Дмітрым Сангушкам. Іх дагналі. Сангушку на яе вачах. Акрутна забілі. А потым няшчасную дзяўчыну проста кралі адно в аднаго, пакуль прызначаны каралём жаніх, стары сквапны не ўзяў прыступам кляштар, дзе яна з маці хавалася сілком з ёй ажаніўся. А калі ні барака не захацела выявіць да нежанатага мужа любові, проста замкнуў яе на 18 гадоў у пакоі свайго замка і нават слугам размаўляць з ёю забараніў. І дядька панны, вялікі гетман Константин Астрожскі рады не даў, А што ягоная мость князь Геранім Радзівіл са сваімі жонкамі вытвараў, а? Тэрэзу сапе гуляць, бацька вызваліў. Магдалена Чапская сама да маці збегла, Анжаліку Мянчынскую брат, рызыкуючы жыццём, выкраў. У бяспраўных істотаў свае сродкі супраціву, панове. Я дасканала ўмею прыкідвацца, лісліваць, інтрыгаваць. Багінская невесела пасміхнулася. Я буду вельмі добрай жонкай. Думаеце, я не ведаю, што мяне чакае на радзіме. Я такі ж прысь, як няшчасная гальчка. Таго, хто ўхопіць мяне не па рангу, чакае самая вартая жалю доля. Пранцішы амерыканец пахмурнелі, як восеньскі дзень. А мой жаніх! Панна Багінская тужліва глядзела, як уздымаюцца і рушацца ў каміне вогненныя вежы. Магу спадзявацца толькі, што ён не будзе надта жорсткім і не надта хітрым. І вяртацца цяпер, пасля ўсяго перажытага, Багінская жно прастагнала скрозь зубы а падарожжа. А хто ведае, што я была ў гэтым падарожжы? Па афіцыйнай версіі я ў гутаўскім кляштары Бернардзінак. Дарэчы, там жа, дзе пані Саламея Лёднік. Там і праўда цяпер сядзіць панна Паланея Багінская, грахі адмольвае. Толькі цімнавокая ціхмяная, як малако ў кубку. Доктор Павел ад згадкі пра жонку прыжмурыўся як ад болю няўжо вася мосць паслала заміж сабе ў кляштар тую вашу камерыстку як яе э, э, ганульку удавана абыякава прамовіў пранціш у якога жну сэрца заходзілася ад безнадзейнасці гневаю тугі менавіта жорстка усміхнулася паланейка. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.